ณบัดนี้ จะได้อธิบายในชัจจะปรมีของปุริทัตผู้ได้เสวยชาติเป็นนาคอยู่พิภพเบื้องล่าง เห็นว่าร่างกายของตนชีวิตที่อยู่บัดเดี๋ยวนี้ จะยืนยาวที่สุดตลอดไป เรารู้จักได้แล้วว่า จะไปตัดเป็นพุทธะต่อไปข้างหน้าเพราะจะเป็นนาคอยู่นี้เสียเวลาไปมากที่สุด จึงได้เกิดความงมเหงา ในชีวิตของตน พ่อแม่เห็นว่าลูกชายล่ามามีนางบำเลอให้มาก จึงได้เจียนเอานางนาคทางหลายผู้ที่หลุบล้างที่สวยงาม มาล่องลำคับเพลงบรรเลงให้แก่ปุริทัตปุริทัตยิ่งลำคาญใจขึ้นยิ่งอีกกว่าเก่า จึงได้ปรึกษากันกับเมว่าข้าจะขึ้นไปจำศีลอยู่บนสมปวกในเมืองมนุษย์ ให้น้องอยู่ทางบ้านอยู่พิภพนี้เถิด ้าวน้องสาวผู้เป็นเมีว่า จะทำอย่างไรจะรู้จักได้ว่าอันเป็นอันตรายประการใดๆโอ้คันน้ำขุนที่ชะที่พวกเราอาบนี่มันขุนอันนั้นแปลว่าเขาทรมานข้าคันถ้าน้ำในสะนี่แดงเหมือนกับเลือด เขาฆ่าฆ่าตายแล้วในเมืองมนุษย์ นี่ให้รู้จักอยู่อย่างนี้ต่อไป จึงได้ตั้งใจขึ้นมาตั้งสัจจะบารมีของตน คนมนุษย์ทั้งหลาย จะทำความชั่วอันตรายเก่ชีวิตของข้า ข้าจะไม่มีการตอบแทนประกันใด ๆ ทุกอย่าง จะปล่อยให้เขาฆ่าตายก็ตายไป ไม่ได้ตายก็เกิดต่อไปภายข้างหน้า นึกอยู่อย่างนั้นตลอดเป็นนิจการเมื่อนายลำพายมาจับเอาไป เล่นละคร ให้เขาดู ก็เลยเงินตามความสบายใจทุกประการวันแล้วน้ำในสระที่เมียอยู่เบื้องล่างเป็นน้ำคุณ น้ำไม่ใสเหมือนอย่างเก่า ก็เลยกราบทูลแก่พ่อแม่ ผู้เป็นพ่อแม่ของปุริทัตพ่อแม่ก็จัดการให้เก่ พี่ชายทั้งหลาย ขึ้นไปเมืองพรมหา ขึ้นไปเมืองมนุษย์ หา ขึ้นไปนี่พิภพของสัตว์ หา ลงไปนรกหา เลยไม่พบปะที่ใด จนผลที่สุดพ้มพากัน หาพิภพของมนุษย์นี่อีกเว้ยแลาจะไปรูปมันลี่นอยู่ที่ใดประการใดใดเขาจะไปจับขังไว้ที่ใดก็เลยไปเห็นกำลังนายลำพาย เป็นผู้จับเอาไปเล่นละครในเมืองพราราณสีจึงได้ไปเห็นอยู่ที่นั่น เจเนขอ กับนายลำพายขอกับพระมหากษัตริย์ผู้จะดูละคร ของปุริทัตอันนี้แล้วว่าปุริทัตผู้ถือสัจจะ ตนของตน ตั้งอยู่ในชีวิตในใจของตนตลอดไปใครจะฆ่าใครจะทำร้ายเบียดเบียนประการใด ก็จะตั้งใจจะไม่เบียดเบียนเขาจะไม่ทำให้แก่เขาไม่ตอบแทนประการใด ๆ ชัดจะบารมีสัมปันโน อิติปิโสปะควาอันนี้พุทธโคตมะของพวกเรา ที่ลงไปเกิดในเมืองนาคเรื่องเหตุผลในเมืองพาราณสี เขาลอยกระทง และอันนี้ทำอะไรกัน ลอยกระทง กระทงอันนี้ประโยชน์อย่างใดคือ ชาติของพวกข้า ปู่ของพวกข้าผู้เป็นเจ้าเป็นจอม อยู่ในเมืองหน้า ขึ้นมาช่วยเหลือ ในการลบสมคามกับเมืองลาสคือต่างคนต่างแพ้ต่างคนต่างชนะ ต่อมาปู่ได้เป็นนาคเขียนพวกนาคทลายขึ้นมาฆ่าชาวเมืองราชคืดเป็นข้าราชการเจ้านาย ตายกันหมดไม่ยังจักกี่ตัว จึงนิชัยชนะเด็ดขาด ไม่มีสมคามเกิดขึ้นอีกต่อไปภายข้างหน้า เพราะฉะนั้นเจ้าปู่บอกว่า ขันจะรู้จักหรือจะตอบแทนคุณประการใด ให้ลอยกระทงไป้วลึกถึงเจ้าปู่ทอนี้ก็เป็นพอกันแล้ว อันนี้ละผู้ริทัศเป็นคนทุกข์ ต้องการอยากจะเป็นใหญ่เป็นตู ต้องการอยากผู้มีอำนาจประการใด ๆ จึงได้ทำบุญทำทานแบ่งปันกันกินขอทานกินจังสองโภเม ทำอยู่อย่างนั้นตลอดไป เมื่อเวลาตาจากพิภพเป็นทุกตะขอทานนั่นเอง จึงได้ลงเกิดเป็นปุริทัตผู้ลูกชุดท้องของแม่ในเมืองพิภพเมืองนางอันนี้ละชัดจะของปุริทัตเข่งคัดชัดจะของปุริทัตได้ชัยชนะ สิ่งที่เขาถ้อยทรมานทรกรรมประการใดๆ ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่า อย่างอื่นตัวท่านไม่ได้อะไรได้แต่ชัดจะจะไม่ทำร้ายเบียดเบียนใคร ๆทางนั้นประการใดๆจึงถือชัดจะอันนี้ตลอดไปเป็นนิดนี่ละการชัดจะบารมีสัมปนโนแปลว่าเป็นของปุริทัตผู้ไปเกิดเป็นนาคพุทธเจ้าโคตมะสร้างบำเพ็ญบารมีกองการกุศล ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราบทเดียวนี้ ยังเป็นบุตุชน เราต้องทำให้เป็นสัจจะ ในตัวของเรา เราจะทำความดีก็ให้ตั้งสัจจะทำอยู่เสมอในชีวิตของตนจึงจะเป็นผลประโยชน์ของตนอันต่อไปภายข้างหน้า ให้เราทุกคนปัจเดียวนี้ เราเป็นบุตุชน บุตุชนตัวนี้เองแปลว่า มีการเกิดในโลก เดี๋ยวก็เกิดเป็นสัตว์ เดี๋ยวเกิดเป็นมนุษย์ เดี๋ยวก็เกิดเป็นผีเป็นเปรต เดี๋ยวก็เกิดเป็นเทวดา บ่เดี๋ยวก็ไปตกนรก บ่เดี๋ยวก็ไปสู่สวรรค์ อันนี้เราท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้ตลอดไปที่เราที่ยังเป็นบุตุชนกันอยู่อย่างนี้ บุญกับบาปอยู่ในใจของพวกเรา อะไรมันแรงขึ้น บุญกุศลแรงกำลังขึ้นก็ต้องไปสู่สวรรค์ ขันบาปกรรมมันแรงก็ต้องไปสู่นรก ให้เราทุกคนจงคิดอ่านตัวเจ้าของทุกคนตลอดไปในชีวิตนี้ถือสัจจะคำความสำเร็จให้เป็นผลประโยชน์ ใช้ความเพียรพยายามอยู่ตลอดเป็นนิจการจึงจะสำเร็จเป็นผลความดีของตนต่อไปภายข้างหน้า อันตัวของเรายังนาทีจะได้เกิดต่อไปในโลกจะกี่พบจะกี่ชาติจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้าน เราจึงจะชัยชนะสิ่งความชั่วใด ๆ จึงจะได้สำเร็จมรรคผลคำว่าสำเร็จแปลว่าของเที่ยงแท้ ร่างกายไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นรูปพระธรรมนามพระธรรม อยู่เป็นสุขสำราญตลอดไปเป็นมิตรอันนี้พระเรียกว่าพ้นจากแล้วในการ เป็นของมุตุชน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงประการใดๆตัวเราทุกคนวัดเดียวนี้ยังเป็นบุตรชน แปลว่าบุญกับบาปทั้งสองมันเป็นคู่กันอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคน เดี๋ยวก็บุญมีกำลังเราต้องไปสู่ความสุข ขันบาปมีกำลังเราต้องไปเกิดในนรกเป็นสวยทุกขเวทนากันไป นี่ให้เราทุกคนจงเข้าใจว่าชีวิตของเราเกิดเป็นมนุษย์บัดเดี๋ยวนี้ อันบุญจะเกิดขึ้น จากเราที่เป็นมนุษย์ บาปกรรมจะเกิดขึ้น จากที่เราเป็นมนุษย์ ที่เราเกิดมาบัดเดี๋ยวนี้ ได้เฉวยผลของตน เช่นผู้สมบูรณ์ในถาดขันของตน ไม่ขาดตกบกพร่องประการใด ๆ อันนั้นแปลว่าอานิสงส์จากของที่สะสมไว้แล้วมือชีวิตเบื้องหลังเกิดมาชีวิตนี้ ไม่ได้เป็นคนหูหนวกตาบอดว่าใบเสียจิตที่ทูดกุทำไม่ได้เป็นคนแข้งปุดขาขาด ไม่ได้เป็นคนที่ อายุเร็วพลันตายทันทีประการใดๆยังยืนเถารอนกันมา นี่ให้เราคนจงคิดอ่านว่าเราสะสมความดีกันมา แต่ยังประทันใส่ชนะ หน้าที่ของเรายังจะไปสู่นรกจะไปสู่สวรรค์ ท่องเที่ยวในโลกอันนี้ต่อไปเป็นนิดให้เราคิดอ่านว่าในชีวิตของตน ในบัดเดียวนี้เราจะทำความดีเป็นสัจจะมั่นคงอยู่ในใจ เราจะทำสัจจะความจริงใจเสมอในใจของตน เราจะมีสัจจะอยู่ตลอดเป็นนิดในใจของเรา เป็นคนมีฮิริโอตปะ อยู่เสมอเป็นนิดฮิริแปลความละอายโอตปะ ความสะดุ้งกลัวแก่บาปประการใด ๆ บาปทางกายบาปทางวาจา บาปทางใจ บาปทางความเคลื่อนไหวไปมาในโลกประการใดๆ นี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตน ในชีวิตเดี๋ยวนี้สัจจะแปลว่าความผูกขาดสัจจะแปลว่าความผูกมั่นสัจจะแปลว่าความตั้งใจสัจจะแปลว่าระลึกรู้สึกภาวะอยู่เสมอในชีวิตของตนเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่านพุทธเจ้าโคตมะ ท่านได้ทำมาก่อนพวกเราแล้ว เราทุกคนเป็นชิดเป็นหาเป็นสาวกของท่าน ให้พวกพากันตั้งใจมีชัดจะภายในใจของตนตลอดไปเป็นนิด อย่าได้ทำเป็นความเลาะและเหลวไหล เพราะทำได้ก็เอาไม่เอาก็ได้แหละไปตามเรื่องตามภาษีภาษาอันนั้นเปลว่าคนไม่ตั้งใจ คนไม่มีศรัทธาคนไม่มีสัจจะภายในใจของตน เพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงตั้งใจตลอดไปในชีวิตนี้ เราทุกคนยังจะเกิดอยู่ต่อไปในโลก อันต่อไปภายข้างหน้านี่ละสัจจะแปลว่าเป็นความช่วยเหลือให้ได้รับผลแห่งความสุขความเจริญ อายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทา อายุวัฒกา ธนวัตกาสิริวัฒกายสวัฒกาภลวัฒกา สุขวัฒกา โหตุสกวพทา อายุวันโนสุขังพระลัง